Hola, hola, rodná cesta volá. A zase sa ozývame. Zase sa ozývame a zase z Banskej Bystrice a zase z Rádia Slobodný vysielač. No a dnes to bude, dalo by sa povedať, zase raz aktuálna téma, pretože sa budeme baviť na tému, čo zmarilo ďalšie referendum, dávny Sloveni mali priamu demokraciu, my nie. No a v rámci tejto témy sa dotkneme takýchto okruhov, čo to vlastne znamená referendum? A čo to znamená snem? Čo znamená kvórum? A čo znamenajú slovanské veče? No a takisto budeme špekulovať aj nad tým, prečo my vlastne ešte stále ako si nemáme priamo demokraciu. A ako by sme ju mohli mať? sme tu opäť a s reláciou Rodná cesta. Dnes teda počuli ste téma e, neúspešné referendum, ale predtým, ako býva dobrým zvykom, tak to bolo takedy tak v tých televíziách, že, že prvá polhodina listáreň bola. <laughs> Listáreň, tak my tu máme mailáreň a, a listáreň, že to znamená, e, že odozvy, otázky a názory poslucháčov, ktoré sa nám tu urodili počas toho týždňa ja tu tiež nejaké mám, predpokladám, že aj ty si niečo doniesol, Jarislav so sebou. áno. Hm? Aj začneš? Vieš čo, kľudne, pokojne. Dobre, tak <laughs> začni. V podstate nie všetky otázky, teda vlastne v tejto chvíli žiadne nemám pred sebou vytlačené, ale mám v pamäti niektoré. A dnes si inak s tou pamäťou dobrý, ty si aj tie, ten titulkáč išiel z hlavy, ja som tak trošku zapochyboval, či to fakt zvládneš a bez problémov, takže dnes si veľa dal informácií do hlavy a prišiel si s plnou hlavou tém no, a mailov. Áno, tak patrí k tomu duchovnému cvičeniu aj <laughs> cvičiť si pamäť. Mm. Keď si spomínaš, e, že teraz... <laughs> to bol taký malý vtip, že keď si spomínaš, že teraz bolo referendum, hej? No. V sobotu, tak vlastne veľa, veľmi veľa ako takých otázok a prípomienok bol, bolo ohľadom tejto veci. A dostali sme tam treba e, <clears throat> z... E, no, nebudem hovoriť o, o týchto, akože, ktorí hovoria ako dobre ste to povedali, alebo dobre si to napísal. Mm-hmm. Ale poviem aj také, čo teda sú trošku eh, ho, ho, hodnotiace, ako aj v, ne, v, v tom zmysle, že nie eh, neblahorečiace, hej? Že trošku aj kritiky, hej, bolo. Áno, nechcel som použiť to dobre. ale dobre, aj kriticky. Takže vlastne Magdalena treba spíše, že áno, Žarislav myslela som si, že všetci sme bytosti a teda píše vo vzťahu k článku, v ktorom eh, Eh, človek rozoberal prirodzenú pohlavnosť, lebo som pátral po tom, či naozaj teda v tej prírode je tá homosexualita až také častá, mm-hmm. tak mhm. som choval vlastne 250 zvierat eh, za posledných nejakých 15 rokov a eh, každodenne ich pozorovala. Tak vlastne potom som skúmal aj tie práce, ktoré boli na sieti No, vlastne napísal človek článok o, o tej prirodzenej pohlavnosti a prírodnej pohlavnosti teda. Na stránke ho môžu nájsť pod názvom Prirodzené spojenie dvoch pohlaví, predpokladám, hey, že to je ten. Uh-huh, uh-huh. A Magdalena sa k tomu vlastne teda pripomenula, že teda myslel som, že všet, všetci sú bytosti, to je voľné prerozprávanie, hej. Uh-huh. A, a teda, že keď niekto chce nájsť dôvod, ako niekomu neuznať práva, tak si ten dôvod nájde, hej. Uh-huh. To, vlastne v, v, tom, v tejto veci, ako v tejto pripomienke, napriek tomu, že bola vlastne milá, ako táto bytosť, tak by som predsa len považoval za dobré e, niečo povedať, lebo všimol som si, ako sa e, ľudia rozčlenili, rozčesli v podstate e, na také dva prúdy a v rámci jestvujúcich spoločností, hej, sa to rozčeslo. A jedni boli teda za tie práva a druhé, druhé boli za, <clears throat> za mužsko-ženskú rodinu, hej. Mm. Ako keby vlastne boli proti právam. To vnímam tak, že keď mám, ako, keďže nesom na žiadnej vyhrotenej strane z týchto strán, hej, ako zaujímam, ktorí čítajú moje články a počúvajú reláciu, iste vidia, že úplne od koreňov, akože veci preberám do hĺbky, potom zase do súčasnosti a naopak, ale vlastne za, nemám žiadne stanoviska jestvujúcich strán, ale je tam taká dosť dôležitá vec, že teda jedna vec je veda a druhá vec sú názory a politika. Hej? E, to znamená, že e, e, jedna vec je tá, že vlastne, že, že tá príroda má nejaké zákonitosti a to sú doslova zákonitosti vyjadriteľné a vyjadrované vlastne vedami, ako je biológia a ďalšie vedy, mm-hmm. aj psychológia v podstate. A druhá vec sú názory a spoločensko-politické vlastne chody. A tie môžu byť nezávislé od vedy, ale vlastne obidve miesta majú obidve roviny majú svoje miesto. Hej, že tam, tam som rozlišil, že kedy sa zaoberám týmto vedecky a teda preskúmal som, dajme tomu, aj tie články a vlastne ich strašne veľa že o tom, že tučňaci, ako samci sedia na vajciach a vysedia mladé v mm-hmm. zoologické záhrade. Hej, ale tak tučňaci som si preskúmal, ten živočišný druh a tučňaci sú naozaj, že aj v prírode vytvorajú prirodzené páry a uh, muž ako otec vlastne tučniak sedí na vajciach viacej ako samica. Vieš, takže to nie je vyslovene prejav už potom toho jedného správania. Keď som na to napísal článok, tak bola taká vyčitka, že teda, že teda ja upieram práva. Mm. Ale popravde povedané vnímam tak, že, že obidve, obidvom stranám išlo o práva, len každý ich vnímal inak. Hej. Hej. No, asi, <laughs> takže no. vlastne a na obidvoch stranách som zaznamenal, dá sa povedať, hm, latinsky povedané vulgárne prístupy a zasa e, povrchové. Hej, takže a na obidvoch boli aj hĺbkoví ľudia. Hej, takže vlastne ale vnímam tak, že <clears throat> teda treba rozlišovať vedu od spoločenského diania a druhá vec, že jedným išlo, dajme tomu, o práva tých ľudí, ktorí sú, dajme tomu, dospelí, druhým šlo zase aj o práva detí a dajme mm-hmm. tomu rodín, hej. Sú, sú to iné poňatie a, a táto otázka práve, že je tá, ktorá v podstate v referende má čo hľadať, pretože otázka, že akú statiku má mať nejaký panelák, tak toto rieši technik, hej, ktorý vlastne... Hej, odborník. K tomu diploma, ktorý... zodpoveda za to a tak ďalej. No. Otázka no. vlastne, ako vzdelávať, dajme tomu, mm, v oblastiach, ktoré sú vyslovene aj spoločenské a teda ne, ne, nedajú sa tak vystihnúť jednoznačne veľkom vedecky. Teda nejde tam o, ani nešlo o vzdelávanie, ale o vedenie k nejakým veciam. Mm-hmm. Hej, takže to je potom otázka, ktorá môže vplyvať pod, pod referendum. Takže ja by som to tak povedal, že ne, po... nie som si istý, či som odpovedal zrozumiteľne. No ale... predpokladám, že, že no chcem ano. si to trošku ujasniť, že takže predpokladám, že ak som to dobre pochopil, tak poslucháčku trošku nahnevalo, že si uh, ona, ona ho očakávala zrejme, že budeš o pároch rovnakého pohľavia hovoriť ako o niečom úplne normálnom, bežnom aj v prírode a očakávala asi takú nejakú väčšiu toleranciu z tvojej strany. Ale tak ja pary ako jedno, jedno, rovnakého pohľavia považujem za ako prirodzené v tom prostredí, kde sú teraz, hej? Ale hovorím, že prírodná sexualita a prírodná pohľavnosť, ak sa vyvinula za tú miliardu rokov, je heterosexuálna, teda pohľavná, samec a samica, hej? Mm-hmm. A tie príklady, čo som našiel na sieti, aj že slimáky sa, dajme tomu, sú... Mm, Hermafrodity. Hej, ale vlastne e, je to zase len dvojpohlavné párenie, kde dva, <laughs> vieš, ako keď taký slimak naháňa slimačicu a trafí akurát na slimaka a je už možno, že za celý život ako, sa k tomu nedostane, vieš, pri tej rýchlosti. Takže u slimakov sa vyvinulo ako hermafroditizmus, ako pravý, ako na rozdiel od, e, dajme tomu, rodine križených e, bezrohých kôz, kde je nepravý, teda vlastne e, defektný, takzvaný vedecky sa to povie, že on nemá vyvinutý taký, taká capica, hej, ani, ani pohlavné e, ústroje ženské ani mužské, nemá vlastne žiadne riadne vyvinuté, ale má prvky obidvoch, treba má ako no hej, hlata, to sa na, má to, klitoris. Hej, to hej. sa nachádza u kôz? Taký? Áno, u bezrohých, keď sú rodina plemení dva vyšlachtila pre ľudí, ktorí sa boja rohatých kôz, vyšlachtila bezrohé kozy. Hej. Aha. A za cenu toho, že také, takáto vada rohovitosti sa stane raz za niekoľko tisíc, dá sa povedať, narodení, a keď už trafia v tom istom uh, plemene, dá sa povedať, druhého jedinca, tak potom mm-hmm. ich spolu krížia tých s vadou rohovitosti, ale tým, že do, dosahujú rodinu plemenitbu, e, to, to vlastne, vlastne u ľudí je viac menej zakázané, ako by sa súrodenci brali hej, a mali deti, tak vlastne týmto vlastne dosiahnu mm, aj to, že vlastne tam potom v rodinej plemenitbe sa nastávajú aj iné vady, ako mm-hmm. poruchy telesné a na, e, dochádza k tzv. defektnej, alebo ja tomu hovorím neúplnej androgenite, takže nemá on ani, ani, ani samec, ani samica je ako niečo medzi tým, hej. Ale u slimakov je to iné, lebo to sú práve hermafroditi. Mm-hmm. A oni majú aj samče, aj samiče bunky a keď už teda ten slimak chytí druhého slimaka, hej. <laughs> Sa dohodnú, kto si aké pohlavie vlastne zvolí. Zase dôjde k eh, dvojpohlavnému rozmnožovaniu. Mm-hmm. To znamená, z jedného sa spojí samčia bunka so samičou bunkou z druhého. Mm. Rozumieš? Hej. A dôjde k dvojpohlavnému takisto. Takzvaná homosexualita u žiab, čo som teda našiel more týchto vecí, už hej, a tak to nie je homosexualita, lebo vlastne tie kopovité útvary, čo vlastne žaby vytvárajú, tak vlastne tie kopovité útvary slúžia na to, že teda on, ich je strašne veľa v tom očiari, hej, takže slúžia na to, aby nakoniec došlo k rôzno pohlavnému spojeniu. A vlastne neznamená to, že, že tie žaby sú doslova homosexuálne, a, ani, mhm. ani keď psi skáču jeden na druhého po boji, tak oni vrčia, oni sa nespájajú akože milostne, hej. Uh-huh. Takže to nie je tiež práva homosexualita, to niekto v tom vidí náznak a keď som to preskúmal, som o tom <laughs> napísal článok, vieš, a potom som bol obvinený z toho, že netolerantný som. Hej. A pritom, ale ak, áno, som za to plným ako slovom, áno, nech majú homosexuáli práva, Hej. ale musíme teraz, ale <laughs> pokiaľ hovoríme o biológii, tak vlastne tak nemôžeme teraz prepísať učebnice len preto, že niekto má nejaký názor, vieš. Hej, a tvrdiť niečo, čo je nepravdivé, a, a, a len teda aby boli všetci. vlastne tú prírodu Hej. a tiež vlastne uh, treba si dať pozor, lebo vlastne zasahujeme aj doprav detí. Aj. A keď e, vlastne niekde nutia, ako, alebo chovajú, vychovávajú deti tak v tých štátoch, kde, kde to beží, hej, táto, dá sa povedať, gendrová <clears throat> ideológia v školách, tak keď ich učia, aby sa dievčata správali ako chlapci a chlapci ako dievčata, tak tomu sú zase vyjadrenia ľudí, ktorí a ešte dajme tomu, psychológovia a ja osobne poznám prípady, že, že e, chlap sa nutili do, obleca do šiat v škôlke, do nejakého dresu, ktorý sa mu zdal byť devčenský a mal tyky potom akože po celý mm. život. To znamená, že môže dojsť k porušeniu duše toho dieťaťa a nie je to taká, taká jednoduchá vec. Áno, to teraz keď, hovoríš keď... o rodovom citlivovaní, k tomu sa vyjadrilo, myslím, si 130 odborníkov z psychológie, z psychiatrie, vývinoví psychológovia o tom Hej. hovorili a hovorili veľmi kriticky o tom, že, to, že pozor, že to sú veľmi nebezpečné veci, s ktorými začínate, lebo to môže spôsobiť dieťaťu traumu, toto prehadzovanie, také neza, neza, keď, keď krátka dieťa nevie, nemá vedieť, čím je, či je chlapec alebo dievča. Aj keď treba povedať úprimne, objektívne, že potom vznikla iná reakcia od iných akože odborníkov, alebo mm-hmm. teda odborníkov, ano. ktorí zase tvrdili, že to tak nie je, ako hovorili tí 130, no, ale tých druhých bolo, no bo, no ja bolo podstatné Ja hovorím o tom, no. že poznám konkrétne prípady ľudí, ktorým sa takáto trauma už stala. Hej. A nebolo to pod vplyvom ešte gender ideológie, lebo vtedy nebola. A treba hmm. chlapec bol dotený oblec sa do šiat, ktoré považoval za dievčenské a mal tyky. Hej, od, od tej chvíle v podstate nevedeli už s ním vôbec nič spraviť. No ja som tie Takže relácie vlastne, s tebou počúval a nemám pocit, že by si bol... Takže nejaký... vlastne ja som všetkými, ako áno, áno, áno samozrejme, že, že ľudia rovnopohlavného zamerania nech majú práva. Hej, nech, ne, prečo by nemali mať, akože áno, ale vlastne to je jedna vec a uh, určitá prirodzenosť určitej prírode je druhá vec a môže, mám na to ľudia, ľudia rôzne názory, ale neznamená, že keď niekto nesúhlasí s jedným, že je automaticky proti tomu. A netolerantný, hej. A netolerantný. Takže vlastne No dobré, a boli aj iné ešte nejaké reakcie na túto tému? Hej, vlastne teraz, ako sme hovorili, tak som preletel, ako viac menej to boli reakcie na viacero. Aj tak, aha, čiže to nie je len táto jedna pani, ale viacero, hej? Táto jedna pani nie len. Uh-huh. Ako boli aj také povedať, vtipné veci, že či teda, <laughs> keď sme hovorili o, o koreňu slovy, teda etymológie, že ako vzniklo slovo manžel, hej, na uh-huh. predminulej relácii, a ako vzniklo rod, rodina a aj boh rodu Slovanov, hej, <coughs> tak vlastne niekto sa pýtal, e, No a myslím, že tak trošku <laughs> ešte pasne vzhľadom na jeho iné vety, že, že teda, že, či aj rododendron k tomu patrí a má rod. <laughs> no, našiel som si vlastne, samozrejme, nie som uh, grecký etymolog, ale vlastne mm. rododendron je z grečiny a znam, ten človek, ktorý vlastne sa do okolnosti práve vlastne sa snažil hm, hm. pre, pretlačať určitú vec, tak trafil na tie slova akoby náhodné. Ale, no, rododendron je v preklade z grečtiny vlastne rúžový strom mm-hmm. a marod je vlastne zase z dejín, ktoré boli vo Fran- francúzskej vojne, hej, na nejakom ťažení vysl- to slovo vzniklo Marot, ako tiež ako cudzie slovo, Aha. tá etymológia je celkom iná, vieš, to ti mm-hmm. nesedí pri cudzích slovách, <laughs> tak Mars je vlastne niečo ako ten, ktorý zaostáva je lenivý a potom vlastne lúpili tí vojaci zaostávajúci tie domy Hej. a ich volali vlastne Marodi, vieš. Je tak, no, ale už <laughs> sa to tam... To ten tronaný Marod nie je od slova rod, teda pozor na to, nemusí byť všetci Slovania. Hej. A, <laughs> a v prípade cudzích slov často vlastne potom to nesedí, hej, takže odpovedom aj na vtip. Dobre, ja tu mám e, taký dlhší mail, ale ani to nie je otázka, ako skôr také vyjadrenie názoru od Stihora, mm. ktorý napísal, že oboch vás srdečne zdravím, som rád, že sa vám minule nepodarilo dokončiť túto tému. Počúval som ju len z archívu a nedalo by mi nezareagovať na otázku duchovnej vyprahnutosti. Skutočne to a ja vnímam tak, že u ľudí sa postupne vytrácajú duchovné hodnoty predtým rozšírenej kresťanskej viery bez toho, aby ich miesto bolo zaplnené inými vecami, ktoré by dokázali plniť rovnakú úlohu. Toto prázdne miesto je potom zaplňané vecami, ktoré síce nie sú skutočnými hodnotami, ale sa tak javia. Úlohou skutočných hodnot je ukazovať cestu eh, vnút, sú ako akýmsi vnútorným kompasom. S ich pomocou môžeme hodnotiť situácie, okolnosti, konanie svoje i iných a upravovať ich, aby mali správny smer. U niekoľkých mojich kamarátov som pozoroval nástup ťažkých depresí, ktoré vyžadovali liečbu antidepresívami hneď po skončení vysokej školy. A to napriek tomu, že sa dokázali uplatniť na pracovnom trhu jednoducho už nemali jasný cieľ, za ktorým kráčať. Predtým to boli štátnice a zrazu si cieľ mali určiť sami a nedokázali to, lebo im nič neukazovalo smer. Ak človek nie je zakotvený v hlbokých hodnotách, ľahko potom sklzne k naháňaniu sa za peniazmi či majetkom, ja nie som lepší a ja mám svoje vášne, či skôr neresti, s ktorými musím často zvádzať ľúty vnútorný zápas. Mne osobne otvoril oči citát od Erika Hofera, <coughs> prepačte, Erika Hofera, ktorý v mojom voľnom preklade znie takto. Veci, ktoré ťa nemôžu urobiť šťastným, nebudeš mať e, veci, ktoré ťa nemôžu urobiť šťastným, nebudeš mať nikdy dosť. Tak je to aj napríklad s peniazmi, ale aj s inými vecami. Peniaze samotné nás nemôžu urobiť šťastnými, a tak bez ohľadu na to, koľko máme na účte, sa za nimi budeme stále hnať, lebo si myslíme, že ich e, iba jednoducho nie je dosť a nenapadne nás, že to nie je to, po čom v skutočnosti prahneme. Na ešte dve vety. Peniaze nás nemôžu robiť šťastnými, naproti tomu hlboko precítené presvedčenie o našej náležitosti k niečomu väčšiemu, o našom dôležitom mieste v súkolí, celku o našej úlohe či poslaní, áno, bez ohľadu, či je sprostredkovaný kresťanom, rodným duchovnom alebo niečím iným. Tak takýto názor nám napísal Stihor. Myslím, že pekne to áno, napísal. Áno, áno ináč e, po tomto vlastne ohnivom zápase, ktorý sa odohral v minulých vlastne týždňoch a ktorý bol spojený s referendum, veľa ľudí malo pocit určitého znechutenia, že e, ľudia začali používať veľmi ostré vlastne veci. A mnohí bolo z toho, boli z toho skutočne smutní. Takže ja to vnímam tiež aj tak, že, že tá kultúra spoločného rozhodovania je niečo, čo, čo by sme sa vlastne ešte mali v podstate asi učiť. A to už sa týka ale dnešnej témy, to už nie je celkom ohlas na vieš, konkrétne veci, ale je to no. ohlas na tohto. Dobre, a ja ešte, no, ja ešte tak... jednu mám, čo nám dnes poslal Vlk. Ak môžete, spravte jednu reláciu o stravovaní, povedz mi, čo ješ, ja ti poviem, kto si, takto, že by sa to nejako mohlo volať. A tu dáva hneď niekoľko otázok, môžeš na ne skúsať aj zareagovať, alebo potom prípadne možno dať do relácie. Pýta sa takéto veci. Ak nie je meso, tak mesožravci často argumentujú tým, že aj rastliny zabíjam tým, že ich otrhnem a zjem. To je prvá vec. Druhá, a či má vôbec dôvod človek piť mlieko iných cicavcov? To je druhá otázka a ešte dve. A zemiaky, či sú vôbec zdravé, keď mi vo, video, vo Wikipédii píše, že sú jedovaté. No a napokon, a čo k surovej strave, či je dobré tepelné upravovať stravu. Takéto veci trápia nášho poslucháča, inak pravidelného poslucháča. Uh-huh. A mám pocit, že sme už ako niektoré z tých vecí ako <clears throat> aj hovorili o nich, ale v zásade vždy človek rieši e, veci v tom stave, v akom je, na tom mieste, kde je, hej? Takže či teraz on, vlastne niekto je meso alebo nie je meso, vieš, a ešte aké je meso, tak v podstate je to taká vec, že uh, ja to vnímam, že každý sa snaží v tej chvíli, kde je, vieš, tak uh, riešiť veci nejakým spôsobom. Ináč strava spolu s politikou, náboženstvom a sexualitou sú najkonfliktnejšie témy. Aj Tieto strava tam témy, patrí. Hej, strava tam patrí, poznám krúžky, kde je zákaz hovoriť o strave, aby sa ľudia nepohadali. Vieš, takže vlastne je to dosť akože náročná vec, pretože súvisí to s hĺbkovou, podľa mňa, s e, hĺbkovým duchovnom tých ľudí. Mm-hmm. Ale úplne jednoduchá vec, že tie zemiaky, viac menej je to vec, ktorá vychádza z určitého účenia jedného Japonca, kde isté, že zemiaky boli dovezené aj k nám v podstate. Hm, niektorí tvrdia, že sú jedovaté. Akákoľvek strava v určitom množstve môže byť lečivá, v určitom množstve jedovatá. aj zemiaky zachránili život ako už haldam ľudí, napríklad ako na lodiach, keď mm. Hm. revy zemia, keď ješ, tak je vitamín C tam v takom množstve, že a ľahko sa uskladňuje spolu s kyslou kapustou. Hej, takže uh, <clears throat> zemiaky môžu byť liek, v určitom miere sú vhodné a sú ľudia, ktorí trošku tak ako keby <clears throat> fanaticky ako pristupujú k niektorým otázkám, že zemiaky rastú v noci, no tak sú zlé, tak aj ľudia rastú v noci a keď si to tak zoberieš s nejakým, kto sa vyzná v biológii a za to nie sú zlí, že rastú hej. v noci, hej, ale som ani nevedel o zemiaku, že rastú v noci. To je pravda? Tak je to celkom možné. <laughs> Ešte som Rec, nepozoroval meritkom ako mesiac, teda vlastne zemiak pod zemou, ale je to možné, že rastú v noci. <laughs> Prečo by v noci nemali rásť? Asi rastú aj cez deň, aj v noci. Hej, si asi to ale tak, tak nejak, ako, no. vieš, ako hm, sú rôzne pohľady na vec. Potom vždycky, či máme právo piť mlieko, hej, No áno, od iného zvieraťa, ale dajme tomu aj od inej ženy, hej, keď dieťa v núdzovom stave, tak to mlieko berie. Aj od inej matky, uh, chovám kozy, ak často sú, si adoptujú jedna koza, druhú kozu. Uh-huh. Mhm. Chovateľ koz e, uh, môže byť rôzny, alebo kráva, alebo oviec, z toho je mlieko, hej, u nás nesú ťavy a lamy. Takže e, uh, ak ty vlastne tej koze dáš v zime, poviem, ako to môžem hovoriť, že určite, v zime dostatok strávy a má veľká, e, veľkú vlastne akože silu, tak aj keď berieš to mlieko, najmä to že je to nočné, lebo denne vypije mladia, uh-huh. Mhm. tak stále má, je to mladia vyrastie dvakrát rýchlejšie ako srnka, len vďaka tvojmu, tvoj, tvoj, tvojim možnostiam, ktoré tej koze, ako prístrešok, stajňa, uh-huh. chovanie dávaš a to mladia kozy vyrastie dvakrát rýchlejšie aj dospeje ako srna. Nesťažuje si, aj keby vedelo, by bolo radšej tak, ako inak, tej chvíli, no a je to potom taká otázka, že tí ľudia, ktorí sú v rôznych pôstoch, väčšinou nie sú v nich od mala. Vieš, že povie, má 16 rokov alebo 20 a povie, teraz nie je meso, hej. Mm-hmm. Takže každý rieši podľa svojho svedomia, je rozdiel, aké ješ mlieko, či, či schovu, kde sa zvieratka tešia, alebo kde, kde, kde trpia. Tiež je rozdiel, či, či zabíjaš zvieratá kvôli mesu, alebo vlastne ješ takých, čo aj tak už sú um, dá sa povedať, mŕtve, no však poznám človeka, čo pri ceste našiel bažanta a zjedol ho, a ne, komu teraz ublížil, hej? Rozumieš? Takže v podstate um, je to filozofická otázka. Hej. A Zdravo... Ale venovali sme sa už tým, venovali sme mám, sa tomu. mám pocit, e, Ostrave už bolo niekoľko relácií, asi minulý, e, minulý rok. Áno, tak aj o tom, že rastliny sú orechy, ktoré vlastne nezabiješ hej, tým, že ich ješ. A mrkvu vlastne tým, že ju zješ, ju zničíš. Takže vlastne tak. Dobre, to, to toľko, každý riešiť sám. Toľko no. asi k tejto otázke. Ja už ďalšie teraz myslím nemám. Neviem, máš ty tam ešte niečo? Uh, vlastne, um, vieš čo, Boris, mám toho veľa, ale to keby sme e, preberali všetko, tak vlastne prebereme celú hodinu a pol len, len tie otázky. Dobre, asi mi naznačuje, že by sme si mali pustiť už pesničku. No, bolo by. A teda oddeliť tú úvodnú časť však, pozri sa, ak ešte príde témy. cez pesničku, ešte môže zodpovedať. No jasné, môžete aj, písať. Aj v priebehu relácie môžeme. Tak, to, si, to, to je dobré, že si to povedal, lebo však uh, e, studiozavinačslobodnyvysielac.sk to je mailová adresa, ktorá vám je k dispozícii. Konec koncov aj telefón 048 381 01 a facebooková stránka tiež. Zatiaľ môžeš mi nejaké CD posunúť, podať, čo by podľa teba Boris. mohlo zaznieť. Máš tam dačo? Dajme asi Jana Majerčíka, teraz sme si ho dávno nehrali. Jana sme ne? si dávno nehrali. Už by niekedy mohol k nám aj zavítať inak. Do relácie. Tak pozvime. Mali by sme, no. No nebývaš tak ďaleko tuto na... na... Zade na Liptove, on je nízkymi Tatrami, čo tu máte na severe. Tam niekde. To No máš dačo? Dobre, a môžem ja vybrať? Vyber. Dobre, tak. A keď už sme o tom jedle keď už sme to jedlo spomínali, tak dáme niečo tekuté, hádam. Počkaj. No, dobre. Vybratá pesnička je, zahrá nám, zaspieva Jano Majerčík. No a po pesničke pôjdeme k tej našej dnešnej téme, takže ostaňte s nami. Prípadne píšte, ozývajte sa a dávajte otázky, alebo sa môžete podeliť aj s vašimi názormi. počkať. Takže toto, to bol planý pokus, to bola iná vec, čo som chcel pustiť. Pustíme takto. Toto by mala byť ona. Áno, toto je tá správna. Kúpil som slivovičku v akcii za polovičku. Nezveruje môj šťastný deň. To sa mi podarilo v očiach mi zaiskrilo. Stratil som pod nohami zem. Na záhrade ju zakopem. Na horšie časy odložím. Možno na ňu i zabudnem. storočí. Slivka je zakopaná, pesnička rozbabraná, v krížok ma seklo, ajajaj. Aj, aj. Tak pôjdem k doktorovi a poviem, čo ma bolí. Nech predpíše mi dáku masť, musím sa tej bolesti striasť. Potreba lúku pokosiť. A drevo v humne porúbať. Musím sa z toho vyliečiť. Mazderu nezabrala Chrbát je ako skala, tá bolesť nechce povoliť. Masťou sa masírujem a vitamíny žujem. Pomáha to tak holúriť. Sám si ja musím poradiť. slivovičku vykopať. Zvonky znútra preliečiť. Tak budem zdravé kríže mať. Tak budem zdravé kríže mať. Tak budem zdravé kríže mať. Tak, Jano Majerčík nám doznel, jeho pesnička, ak by sa vám páčila a vás zaujala, tak e, túto pesničku pod názvom Slivovička môžete nájsť na jeho CD s názvom Piesňodary. Tak, e, relácia Rodná cesta so Žiarislavom a Borisom práve v tejto chvíli pokračuje jej druhou časťou, ktorej máme dnes sa zaoberať tou našou hlavnou témou. Ako som to už aj naznačil, vlastne to môžete nájsť aj na našom programe. Tá téma znie, čo zmarilo ďalšie referendum, dávni Sloveni, mali priamu demokraciu, my nie. Teraz by sme si mali asi odpovedať na to prečo, ale poďme po poriadku tak, ako sme si to vlastne dali do toho nášho titulkového bloku. Asi by bolo, neviem, teraz chceš hneď začať tým referendum, že čo to vôbec znamená, alebo chceš sa ešte trošku Boris, vrátiť k tým, mám k tým pocit, udalostiam? Že, že aj na tú otázky, teraz som si otvoril ešte ďalšie, čo sme tu dostali. Našiel si ešte dačo? Ale hej, tak bolo by aj ešte dokončiť asi snáď to, aby sme to mali za sebou. Dobre, však dá, ak tam máš, ak si našiel, tak joj. Tak len toľko, niekto tu má pripomienky k tomu, že tí, ktorí, dá sa povedať, že organizovali referendum, ja som to neskúmal do tej miery, ale e, chceli aj, aby registrované partnerstva neboli možné. Hej, my sme tu hovorili v tej relácii, že teda, že ak manželstvo koreneslovne znamená mužoženstvo doslova, hej, tak e, áno, nejaký, nejaká, nejaký iný spôsob, ano. ako tí ľudia budú môcť e, sa združiť e, právne a prečo nie, hej? Akože z hľadiska prírodzenosti je aj prirodzené to, že u, pri najmenšom u opov a u ľudí sa vyvinula určitá, dá sa povedať, vychýlka od toho stredného prúdu musko ženského spojenia mm. v, v oblasti pociťovania. A pokiaľ si to tak jednoznačne cítia, tak eh, prečo by nemohli mať ako právne riešenie na nejaké svoje eh, veci, ktoré ich trápia. Hovorili sme o dedení a o iných veciach. Takže z hľadiska aj prírodzenosti, ktorá v zásade je v súčasnosti, eh, toto by som nevsliadal ako ťažkosť, mm-hmm. alebo to sú ako citlivé otázky, ale sú z hľadiska duchovného dôležité, aby teda sme vnímali aj veci aj v určitej prírodzenosti a aj samozrejme e, vo vzťahu k voľbe teda demokracii e, alebo teda tolerantnosti, tak aby to bolo v poriadku. Mm. Takže to... A ty tam máš niečo, Boris, ešte? Nie, nie, nie, ja som, ja som momentálne všetko minul, čo som mal. Mm-hmm. No a teraz otázka, Ta, že... Takže takto, a ešte by som podotkol, že niekta, nie každý, kto je, dajme tomu, lavičiar, tak e, má rád Lenina, hej? Ne každý, kto je pravečiar, má rád Pinocheta, hmm. <laughs> alebo ne každý levičiar je komunista, a ne každý, kto je rovnako pohlavného cítenia, chce nejaké vyhranené riešenia, dajme tomu v oblasti školskej praxe. Hej? Takže, takže je tu stále nejaká, nejaká dôležitá zdravá miera, aby spoločnosť bola v poriadku. Mm-hmm. Hej, to by som povedal, že aj v súčasnosti eh, na jednej strane máme takú krajnú vec, Čak aj keď si hovoril o tom, že citlivovanie jazyka, ja som si to tiež pozrel samozrejme, lebo jedno, naš, naša dnešná téma strávil som deň ako skúmaním jestujúcich vecí. Takže v podstate bez toho, <laughs> aby teda to bolo nejako brané ideologicky, tak ja poviem, že, že to citlivovanie jazyka robím od 90 rokov, keď ľudia, e, aké som osloval ľudí v tých letakoch ešte, to vychádzali v nejakom náklade 200 kusov alebo 500, hej, neskôr, vedomecké listy, to vyslo 68 čísla, tak tam bolo buď oslovenie rodina, alebo bytosti, alebo sestri a bratia. Teda najprv som povedal ženský rod a potom úzky, vieš. Mm-hmm. <laughs> Rozumieš? Že, že ja, mnohé veci, ktoré vlastne v súčasnosti ľudia, ktorých sú vnímavosť za citlivosť, beriem ako prirodzené. Ja som ich dokonca uplatňoval ako a <clears throat> hovorím, otázka je v určitej prirodzenej miere veci riešiť e, vážne každý stav a že v, e, kým na jednej strane zase treba mal, našiel som aj takú otázku, že či teda môžeme povedať, že to prírodné duchovno pôvodné, ktoré dnes robíme, že je naozaj pôvodné, keď ľudia, ja neviem, poviem príklad, že nedávajú obetiny Perunovi alebo Felesovi, jak v 6. storočí, hej? Tak treba povedať, že ani dnes kresťania všetci neveria, že, že, že ženu niekto vystruhal z mužského rebra, hej? A <clears throat> že je teda klon muža, hej? Takže vlastne všetky duchovná sa e, v čase vyvíjajú, hej? Mm ale v podstate e, istým spôsobom e, to biblické duchovno, ktoré vlastne je v školách, tým, že tam sú hodiny náboženstva, hej, tak je z pohľadu e, postavenia ženy pre mnohých ľudí, občanov, akýmsi, akousi krajnosťou, hej, kde je tá žena jednoznačne podriadená muzovi a sú tam nejaké pravzory takéto. Mm-hmm. A zase, keď sa stretneme s druhou krajnosťou, že teda devčata sa majú cítiť ako chlapci, učiť hej, sa cítiť ako chlapci a chlapci sa majú učiť, učiť od mala cítiť ako devčatá. To je zase druhá krajnosť, lebo v zásade kôň je dobre, keď sa cíti ako kôň, hej. Človek je dobré, keď sa necíti ako kôň, hej. Muž je dobre, keď je, sa cíti ako muž a žena je dobre, keď sa cíti ako žena, vieš, lebo niektorí ľudia sa cítia, že človek a si myslí, že je kôň, hej. Akože to už je veľmi zriedkavá, ale stáva sa. No ale Vieš? tu by s tebou uh, rodoví ideológovia Nie. nesúhlasili, že je dobre, keď muž sa cíti ako muž, lebo uh, to takto nemôžeš povedať muž. Jasne. To je tomu, kto má mužské pohlavné orgány, to ešte neznamená, že je muž. A pohlavné mužské orgány, áno, to je, to je samozrejme, to poprieť nemôžu, ano. ale hovoria, že on sa môže cítiť radšej ako žena. On sa môže. A ty, keď ho vlastne vychováš akoby proti jeho vôli za muža, tak ty mu vlastne ublížiš. Vieš, že, hm. že to oni tvrdia, že že no, to, to, to je, to je Ale už až jasné, také, vieš, iba to chcem povedať, že, že až, ta, až tak ďaleko to zašlo, že ty by si mal dieťaťu, ktoré sa ti narodí, nehovoriť ani on, ani ona, ale to je, ono. To je prípad Norsky, Hej. Ono. Áno, ono. Uh, kde si bolo? Prišlo si zo školy? A teraz, že akože ani, ani mužský mu nehovoriť, ani ženský, akoby, že ono, ty mu dáš takú slobodu v tom, aby si ho nejako, vieš, ty ne, ne, ne no skrátka mu necháš slobodu, nech si same vyberie svoje Jasne. pohlavie, alebo tak, ako sa, cíti. No. On si môže vybrať akože vo vedomí svoje pohľavy, ale hej, vlastne povedomí. na určitom mieste tela už to pohlavie má vybraté dávno, hej? Takže vlastne z pohľadu napríklad e, duchovných náuk, ako je vedomectvo, alebo aj buddhizmus, alebo aj iné, je dobre, keď je prepojená aj joga duša s telom. a prepojenie duše s telom je, a uvedomenie sa duše v, v tom tele, kde v tých mnohých náukách prírodných podotýkam, nie teda v pyramidálnych, je chrám, ako dá sa povedať, e, telo je, je chrámom ducha, hmm. tak z hľadiska týchto duchovných náuk, ku ktor- ktorým patrí aj vedomestvo, ktoré vlastne e, e, bytostne prežívam, tak um, je dôležité, aby človek bol stotožnený, e, aby bol spolu so svojím telom. Hej. Z tohto hľadiska sa môže síce vybrať teoreticky, že, že kto je, ale on v podstate to už má určené. Pokiaľ niekto, hovorím, zo všetko ústov sa precituje v opačnom pohlaví, no. tak uh, v zásade si môže voliť na spoločenské stretnutia človeka akéhokoľvek pohľavia, ale pokiaľ sa týka duchovnej vedy alebo psychológie, čo je duše veda, tak je dobré, keď ten človek v duši je spojený so svojím telom. Mm-hmm. Hej, a keď nie je, tak tam potom môžu vznikať z toho určité ťažkosti. Áno, len uh, ešte iný argument, ktorý hovoria, opäť uh, to sociálni inžinieri, alebo teda e, zástancovia rodového citlivovania, hovoria o tom, že tu vám možno ani nejde o to, že, že dievča by sa malo cítiť ako chlap, ale skôr ide o to, že, že my vlastne pri tej výchove používame stereotypy. Že chlapca obliekaš do modrého, dievča do rúžového. U dievčat sa očakáva, že bude citlivá, nežná, poslušná, dobrá, čistotná, neviem aká, neviem nejaká. U chlapca, ako by si ho viedol k tomu, aby bol odvážny, pravdovravný, aby neplakal, aby sa iných zastávala. Vieš, také, také, akože to hovoria, že toto je nesprávne, že my tie deti vlastne akoby stereotypne ovplyvňujeme, aby nejaké boli. A teraz vravia, že no ale prečo nejaká žena by mala byť dobrá, citlivá a, a kľudná a nemaká, keď ona sa tak necíti. Ona chce byť možno, že uh, mať dobrú kariéru, uh, chce mať možnosť široké lakte, ako sa hovorí. Taký typický chlap by chcela byť. A prečo by sme ho mali vychovávať ako dievča? Prečo by sme mm-hmm. ho mhm. mali mhm. svojimi stereotypmi akoby obmedziť do tých, vieš, do takých mantinelov toho, toho dievčenského. Ja rozumiem aj tomu, tomu, čo hovoríš, aj tomu, čo cítia tí ľudia, ktorí to hovoria. Ale e, každý stereotyp, čo sú vlastne pravzory, aj po slovensky, tak vychádza z nejakých e, zákonitostí. Rozumieš? To znamená, že, že citlivá a ona, hej, dievča, Eh, vychádza z toho, že to dieťa kojí mama, nie otec bežne. Hej? Sice, áno, niektorí možno tvrdia, že to otec má prísť umlom, ale prirodzené, keď dieťa nemá v hlave, eh, v hlave gumený cumel, ale má tam prsník. Hej? Mm. Krása ženského pohľavia, ktorá sa ťažko dá nejako aj <laughs> popísať, umelci sa <laughs> snažia nejak inak vystihnúť, spočíva aj v tom, že tá žena je citlivá, kým v prípade ohrozenia sú to samci, ktorí sa musia postaviť do dverí a ochrániť dom, hej. Takže oni sú vychovávaní tradične k určitým zase ďalším hodnotám. No vieš, ako nepôjdu do ženy, keď napadne krajinu niekto, do vojny nepôjdu ženy s umlami a deťami, hej? Vieš? Takže vlastne ono to vychádza z určitých prírodzeností, tie pravzory a je dobré, keď si uvedomíme, že z čoho tie pravzory vychádzajú, ale zase ne, ani, ani ich slepo nenasledovať, dajme tomu v oblastiach, kde už v takej... Sú akoby prežitkom. Ako, hej, ako už... keby prežitkom a už mm-hmm. nemajú nejaký veľký účel, mm-hmm. ale druhá strana, že snažiť sa zrútiť všetky pravzory, to je úplne prírod... to, to je úplne samozrejme vec, ktorú majú všetci revolucionári. Oni ich vlastne zrútia. Toto je vlastne istým spôsobom revolúcia. zrútiť všetky pravzory najprv sa snažia zrútiť, dajme tomu, pravzory biblický títo biblické páky, hej, nové náboženstvo, tak ti zrúti tie prírodné pravzory. Rozumieš? Tak, dobre, aké boli, také boli, ale nejaké boli, hej? Mm-hmm. Potom prídu, dajme tomu, zase takí, potom prídu vlastne kapitalisti, zrútia tie feudálne pravzory, prídu komunisti, zrútia, zrútia tie kapitalistické pravzory, potom príde znova niekto, veš, a stále rúcajú ale všimni si jednu vec v dejinách, že z tých pravzorov sa to podstatne vráti. Napriek úmyslu to zrútiť. Rozumieš, to jedna vec je úmysel a druhá vec je mm-hmm. prírodzenosť. Takže vlastne niečo v tých pravzoroch je, čo, čo má dôvod, že sa to tak vyvinulo a má to aj svoj určitý účel. No, že, či, ty, že ty to môžeš ako nejaký ideológ potlačiť, hej, ale hej, ono to stále ide na povrch. Ideológ to akože z pravidla to... potlačuje. Mm. Vieš? Vieš čo, mne ti vadí, jak ja všetky tieto veci sledujem, možno nie len o tejto téme, ale povedzme, keď sa bavíme o téme rodového citlivovania a, a iných, že my, my ako ľudstvo vždy lietame od jedného extrému k druhému. Že? Jeden extrém je ten, uh, taký ten typický, dobrý, tvrdý neviem, katolík, ktorý si predstavuje ženu pomaly ako svoj majetok lebo ako z Biblie, vieš, že na menej cena, neviem čo tam. A teraz dobre, <clears throat> ja nechcem, aby ste sa hnevali, ja to nemyslím, že katolícka církev k tomuto vedie, ale skrátka, ja osobne tiež poznám niekoľkých takýchto dobrých, tuhých veriacich a správajú sa k žene takýmto spôsobom. Že to je jeden extrém, že Áno. akoby to tam vraciaš niekde do toho stredoveku, kedy ženy nemali pomaly žiadne práva a cúpkajú tam za chlapom 3, 3 metre za ním. To je jeden extrém. A potom keď tento extrém chceme akoby potlačiť, že, že však už žijeme v 21. storočí a toto by sa hádam už mohlo vytratiť, že predsa tá spoločnosť sa posunula ďalej, tak my neurobíme nejaké rozumné, normálne riešenie, ale my uletíme do druhého extrému a stanú sa z nás úplní liberáli a povieme, že vede vlastne jedno, či je to chlap alebo žena, lebo žena môže mať tie isté vlastnosti ako chlap, Čiže my akoby, vieš, jeden extrém toho utláčania ženy chlapom, ktorý v dejinách skrátka bol a sú aj skrátka nejaké ideológie, ktoré toto utláčanie žien odobrovali, vysvetľovali ako správnu vec, tak my, keď, keď my toto jedno ideme nahradiť niečím iným, tak zase ujdeme do extrému a teraz to úplne zrovnáme a, a, vieš, a už tam nie je žiaden rozdiel. To je, to je zase zle. Áno, presne a je, jednoducho, <clears throat> môže niekto povedať, že je to jedno, či dievča sa prejavuje ako dievča alebo ako chlapec, hej? či sa teda vlastne cíti. Ale keď začne v určitom období krvácať a cíti sa ako chlapec, tak zrazu má ťažkosť, rozumieš? <clears throat> Lebo je to dievča. Takže vlastne e, nie všetko, čo je prirodzené, je zlé a niekedy, ne každý zvyk a ne každý právzor je zlý. Mm. Hej, treba nájsť to, to zdravé jadro a teda nech ty ak sa cítia ako dva muži navzájom preťažlivosť, k ženám nič necítia, nech bývajú spolu, nech žijú spolu. Však vlastne aj v každom združení, aj v rodnom kruhu sú rovnopohlavní ľudia, rovnopohlavne cítiaci. No. To prečo by ich mal niekto napadať? Vieš, čo sú, no. sú naši bratia, alebo sestry, hej, keď sú vlastne rovnopohlavné devčatá alebo ženy. Ale <laughs> druhá vec je, tak nemusia teraz tie deti v škole na silu oblekať do a t- šiada tvrdím, že nie, ani chlapec, ani dievča. Keď ono je chlapec a ono je dievča, je to prirodzené, hej, že muž sa cíti ako muž a žena ako žena. Nie je na tom nič zlé. A keď si chce niektorá žena robiť kariéru, no dobre, však môže, však aj, to je cesta kariéra, vieš, to nie je nič zlého, hm. ale zase je dobre, keď tá ženská by to preciťuje svoju ženskú cestu, ale ktorá, ako to je, to je na nich, vieš, to je ich sloboda. A druhá vec, že, že zase kult, akože šuchorenia, e, teda vlastne bezbrehého pohlavného spájania, e, vedie k tomu, <laughs> že, že niekto si tvrdí, že on si má právo zvoliť, či bude tehotný alebo nie, dajme tomu, má právo, ale mu, musia ľudia rátať s tým, že teda, že, že keď spolu choria a nepoužijú vlastne teda tie chrániče, tak vlastne sú z toho vlastne nejaké deti možno, že? Veš, a on má právo si vyberať čuchorenie, kedy a s kým a či? A má právo si vybrať ešte prostriedky vopred, hej? <laughs> A potom už, už to, že, už, že vlastne, že už to tam sa rodí dieťa, ale on, zrazu si by to ženská zvolí právo na kariéru a teda nie na to, že bude matkou, si to zvolí, ale už neskôr, keď už musí zabiť niečo. No. Vieš, takže vlastne to sú také veci, že každý si volí, ale je dobre voliť si vedome. Voliť si vlastne včas a vedieť, že keď teda Áno, tak jebkanie vedie k tomu, že môže z toho byť dieťa. Hej? Nie je mm. to nič zlého, ale <laughs> treba si to uvedomiť. Rozumieš? Takže vlastne svoje práva áno, ale vnímajme, že sú tu ešte aj ďalšie bytosti. Vieš? Mm. Akože teraz nie ani za, ani proti. Len vnímajme t- tie bytosti. A keď sa chcete žena do... A nemusím ho k tomu na silu navádzať. Hej. Dobre? Takže ja myslím, že to ľudia chápu. Už, myslím, že už máme toho dosť. No, Nie? vieš čo, tak uh, niektorí tvrdia, hlavne po tom referende, mm. že to ľudia chápu na Slovensku. Uh, tie výsledky sa interpretovali takým spôsobom, že však k referendu prišlo 21% ľudí a tých zvyšných táto téma nezaujíma, respektíve ako by sú s ňou vysporiadaní tak, že to nie je problém, že oni s homosexuálmi, s adopciami detí homosexuálu a so sexuálnou výchovou nemajú problém. Čiže zhodnotilo sa to takto, že Slovensko je moderná spoločnosť, kde ľudia už s týmito vecami nemajú problém. Vieš? Teraz je no. otázka, no. či je to správne takto zhodnotiť, No. Lebo zase zástupcovia aliancie za rodinu hovoria, že počkajte, ale že to, že 80% ľudí neprišlo, to ešte neznamená, že, že s tým súhlasia, že neúčasť neznamená automaticky súhlas. Takže, no, takže posuňme sa k tomu možno už trošku referendu, že ako vnímaš ty tie výsledky referenda, kde teda, eh, ak sa nemýlim, tak nejakých 21 niečo percent sa toho referenda 21,5 necelých v podstate um, <clears throat> referendum, to je sme pro, otázka, že čo je, hej, vlastne referendum. <clears throat> Je to... Um, latinské slovo znamená e, ako niečo priniesť, ale v podstate v, v tom duchovnom uh, zmysle uh, to znamená priniesť správu. Referen, um, <clears throat> zložené slovo. A znamená to zvoliť si vlastne, hej už mhm. nejaké etymologické koreňoslovne, ale v skutočnosti. A teda e, <clears throat> referendum je to, že prídu niekde ľudia, ktorí sa chcú na niečom dohodnúť. Hej? <clears throat> Občina, eh, takto, referendum je staršie ako štát. Hej? Ono to vyzerá strašne moderné slovo. Je staršie ako štát. Referendum sme tu mali ako slovení už pred 1500 rokmi. Už dávno pred Veľkou Moravou tu vo Veľkom frčalo vlastne e, ľudová voľba. Hej? Naše naše v podstate uh, snemy, snem súvisí od, e, teda je to slovo, ktoré uh, staroslovanský a praslovanský snem od, zložené slovo od s a jenty. Teda sienty, zjes, zísť sa, mm-hmm. ako jeti, keď, keď povie Čech, staročeský jeti. Zjeti sa. No. <laughs> Takže zísť sa znamená snem, keď sa ľudia zídu. A toto je veľmi dôležité, že z hľadiska našich duchovných dejín, toto sme tu mali od, od, od dá sa povedať, úplného staroveku. To prirodzené spoločné rozhodovanie, to, čo dnes nazývame priama demokracia. A ľudia sa zišli, to znamená, ten snem nezasadal stále, ako teraz Národná rada Slovenskej republiky. Hej? Vlastne predok snemu bolo, bolo, bolo vlastne ľudové hlasovanie. Má niekoľko vý, e, významov v slovanských jazykoch, e, niekoľko slov, ktoré vystihujú toto. <coughs> Snem je jedno z tých slov, ako aj sejm, alebo podobné odvodeniny. Mm. A druhé slovo sú vlastne veče, praslovansky. To znamenalo vety, tam, kde sa ľudia e, stretnú a vetia, teda jeden vetí, druhý mu odvetí, hej, hovoria spolu, teda podobná motivácia, tomu hovoríme, ako parla, parle, parlament, hey. francúzsky. Takže vlastne Vete nie, teda ve, veče, staroslovanský, e, jazykovedec slovenský e, Jan Stanislav tam dokladuje tú osadu pri Nitre dedinu, ktorá sa volá Veča. To bolo práve, že asi stredisko, kde sa tie snemy schádzali. Mm-hmm. Hej, Veča, teda odvodzuje priamo od toho staroslovenského snemu Veče. Takže my tú kultúru sme mali. To nie je pravda, že, že Švajčiarsko má kultúru referenda a my ju nemáme. My ju máme, ale my ju máme Ehm, Neodchálenú ešte neznovu zrodenú. Hej? No dobré, ale na tých snemoch, kde sa ľudia schádzali, Áno. Sťaby na referende. Áno. Uh, tam sa schádzali úplne ako bežní ľudia, alebo len nejakí, uh, vieš, tí vodcovia, Hej. náčelníci a tak, takto, takýto Preto hovorím o zušlachtení našho prírodného ducha a duchovná a poriadku. No v, v tej dobe sa spravidla schádzali vlastne muži, Takže už sme pri otázke, že volebné právo majú aj ženy, čo je dobre, od 19. Mhm. storočia, hej? Mhm. Lebo, mm-hmm. lebo hej, a tak ďalej. A, ale vlastne neschádzali sa úplne všetci, ale viac menej e, väčšinou si môžeme predstaviť, že tá rodina poverila niekoho, aby išiel na snem, hej? Takže boli tu aj staršinovia, boli tu vlastne rôzni ľudia, ale zišli sa len niektorí, nezišli sa úplne všetci. Vieš, jeden oral, druhý lovil, tretí vlastne sa možno, že zmilov niekde hajku ako um, ehm, vyžívala, <laughs> môžeme povedať, e, prírodným spôsobom. Nemôžeme vylúčiť ani, <laughs> že, ja s kamarátom niekde, hej. Aj to môže byť, ryby, no. Ale v podstate tým, že sa nezúčastnil s nemu, tak tým odovzdal vlastne svoj hlas, a, vlastne odovzdal ho a, ehm, mandát, tomu dnes hovoríme, odovzdal ho tým, alebo vzdal sa mandátu v prospech tých, ktorí tam išli hej, a merali tú cestu. Mm. Takže vlastne v krajinách ako napríklad Švajčiarsko, tak tam e, e nie sú také tak kôra. Žiadnych 50% tam neplatí, hej. A predsa na niektorých referendách je veľmi veľa ľudí, väčšina z nich je len v územných oblastiach, ako kantónové, teda vlastne hm, akože z tých územných celkov sú také maličké republiky. Sú tie referenda. Dedina si môže vyhlásiť svoje referendum, rozumieš? A vždy, ale to, to právo voliť si majú tí, ktorí sa ho zúčastnia. Ako je, je to úplne zvrátené, že niekto, kto <laughs> sa nezúčastní, tak si odvozuje svoje právo, že získal mandát tým, že sa nezúčastnil a, a ešte ďalší sa nezúčastnili. Hej? Práve, že podstatou ľudového hlasovania je samotný hlas. Teda ten, kto tam príde, prejaví hlas. Aha, čiže Vieš? ty hovoríš, že toto sa otočilo do divnej polohy, že tu tí, ktorí neprišli, ako by hlasovali proti, ale tí nehlasovali vôbec. Ale, ale to že... ani nie je pravda, lebo tí, čo nehlasovali, neboli všetci, že nesúhlasia vôbec s, tro- s niečím z tých troch otázok. Hej? Mm-hmm. To akože... <laughs> to v podstate, aj keď e, niektoré úplne de- demagogické systémy spoločnosti, ako treba z nacizmus, e, vedeli preklúsať fakty, ale vždycky sa snažili, aby teda ich voli, ľudia priamo volili aspoň. Hej? Takže mm-hmm. v mhm. podstate, áno, ako... M- mm, je to také... No, podstata snemovania a voľby je v tom, že niekto príde a si to zvolí. Nešpekulovať na tom, že neprišiel a si to teda zvolil. Vieš, to boli veľmi rôzne ľudia, čo neprišli. A človek tak vníma, že keby nebolo vlastne tá šialene veľká akože hranica 50%, keď si to zoberieš, lebo však jeden človek vlastne mu chcú skoladovať dom, tak teraz naháňa peniaze, vieš druhý človek vlastne uh, <clears throat> mu plače malé decko, tak nejde, hej. Tretí má vysoký sneh, ako moja suseda, musí ísť kilometr do dediny, tak nejde na referendum. Však to pre ňu nie je ani dôležité a Hej. 60 ďalší v tej dedine sa o to vôbec nezaujíma. Je im to úplne jedno, ak sa v školu vzdeláva, lebo sa starajú buď o svoje toto, alebo toto, alebo tamto. A keby to 50% kvórum, čo je vysoké, to je v krajinách, ktoré nechcú vlastne priamu demokraciu, viac menej, eh, bolo, dajme tomu, žiadne alebo nižšie oveľa, ako navrhujú niektorí, že 20%, tak vlastne by sme sa možno že divili, koľko veľa ľudí by tam prišlo a vtedy by sa dalo usudzovať, že čo si ľudia zvolili, lebo by sme vedeli zrátať tie hlasy, ktorí sú za to a ktorí proti, aj keď tá otázka nebola stanovená no, ideálnym spôsobom. To máš pravdu, lebo to vlastne v, Rakús- e, v Švajčiarsku tak funguje, že tam je úplne jedno, koľko ľudí príde, ja to pritiahnem za vlasy, keby prišli o týchto otázkach rozhodovať v Švajčiarsku dvaja Švajčiari, a zaškrtli by trikrát áno, povedzme, tak sa to presadí, hoci bude celý zvyšok národa proti. Ale sa povie, keď sa vám nepáči, mali ste prísť na hlasovanie. Teraz sa už nestiažujte. No, u nás tam, je to naopak. Viac u nás chodia ľudia na to hlasovanie. No, chodi, no. no chodia, ale, to, ale, je práve... Ale nie je, lebo vedia, že, že len tí platia, čo sa, čo sa prihlásia. Ty vlastne práve tým, že kvórum odstrániš, tak tých ľudí vybudíš k tomu, aby na tie hlasovania chodili, lebo keď povedzme sa hlasuje o niečom, čo on nechce, aby sa odhlasovalo, tak neúčasť mu nepomôže. Musí ísť a musí povedať nie, ak s tým nesúhlasí, lebo ho hey. prehlasujú tí, čo povedali áno. Vieš, že hey. to, je, to, to je také jednoduché, že, že, že krajiny, ktorým na, ktoré naozaj dbajú na názor občanov, tak všetky tie prekážky akoby odstraňujú. A my sme si tu dali takéto vysoké kvóra a podobné veci a za názor sme už považujeme aj to, keď niekto nepríde a nepovie nič hoci to podľa mňa tiež názor nie je žiaden. Keď tam hej, nikto neprišiel, hej. tak e, zrejme chce, aby za ňoho rozhodli iný. No. no žiaľ, na Slovensku jediné, čo vyplynulo jednoznačne, úplne jednoznačne z tohto vlastne hlasovania ľudového, je to, že tu priama demokracia nefunguje. Hej, toto hmm. je jediné, čo je naozaj jednoznačné. Akože všetko ostatné už také úplne jednoznačné, ťažko to vieš, akože povedať. Hej. No dobre a z minulosti, keď teda a, hovorí... A, a nefunguje, Aha, a, prepač, len, len sa to dá zdokumentovať, že keď os, z osmi referendum je platné iba jedno, aj toto, ktoré naplánovala vláda so všetkými tými pakami, že ideme do Európskej únie, hej, a po určitých prípravách samozrejme, a má hej. účasť 52%, teda tesne nad 50%, a to ani nie je práve referendum, toto sa volá plebiscit, ako v tej referendovej kultúre, že to vláda vyhlasí, aby si odobrala svoje rozhodnutie, odobrila u ľudí. Hej. Mm. Práve referendum je také, vlastne to možno nebude pre, presne pojem, že ľudia sa rozhodnú, že áno, budeme hlasovať z dola vyjdú vlastne. Návrhy, spíše sa určité množstvo podpisov, nemalo by byť nejak šialne veľké zase, vieš, aby, to, aby to mohlo fungovať tá vec, lebo však nemôžu ľudia sa rok ako plahociť po uliciach, zbierať podpisy. Takže vlastne um, toto toto vlastne, že keď z osmých referent iba jedno um, <laughs> jedno vyjde, že áno, že, že teda bude platné, aj to je také no a jedno zmarené a ostatné, no a zmarené zase ako, že e, vláda sa pohada s prezidentom, ústavný súd vydá dve úplne protichodné stanoviská a potom vytla, vytlačia sa dva typy <laughs> lístkov, však to mm. je ako, že niečo úplne um, <clears throat> potom sa určí, že niekto už teda musí byť na vine, ale je to jednoducho nízka referendová kultúra, ako nízka kultúra vlastne ľudového hlasovania. Zdá sa, že politici si neprajú, aby ľudia sa rozhodovali o svojich veciach, o ktorých sa vlastne rozhodovať mm. môžu. Aj napríklad v, tej, v tom Švajčiarsku akákoľvek ústavná zmena musí byť zo zákona odobrená referendum. Mm. nemôže byť no. bez toho referendum. Keby sme ešte trošku e, zavítali do minulosti našej, tak e, to, to vlastne e, sa dialo tak, že tí snemy boli v každej obci, v každom povedzme väčšom meste, alebo ako to fungovalo? No, obci sa normálne, občinové rady sa schádzali, hej? A tam vlastne z tých, do tých rád chodili z každého domu a mali právo, Nedrle to popisuje v slovenskej kultúre, mm-hmm. uh, mali právo vlastne, uh, každý, kto sa zúčastnil, mal právo hovoriť. Vieš, ale tiež bola určitá kultúra hovorenia, treba sa neočakovalo, že niekto, kto nemá v tej veci žiadny prehľad, hey. že dneska internet, tak ti príde, neprečíta sa ani tutulog a už má kopec názorov a vôbec si neprečíta, čo si ty povedal, hej. Tak už keď je to naživo, tak už je to trošku iné, ale teda je taký stav, ako je. Máme tu tú kultúru internetu, môžeme povedať, už akokoľvek sa nám zdá, či je to kultúra, alebo či to nie je kultúra, ale je to určitá, určitý spôsob schovrania sa. A vtedy vlastne sa konali miestne, dedinské, kmeňové, širšie, konfederačné, ale už neboli všetci účastní, samozrejme, tam už išli predstaviteľa z kmeňov. Mm-hmm. To môžeme len predpokladať, že ako to asi vyzeralo, keď si e, sama ktorý bol z Franskej ríši, nevieme, aké <laughs> národnosti, bo tam bolo tretina Slovanov v tej dobe vo Franskej ríši, v tej, hlavne východné Nemecko bolo slovanské v tej dobe ešte tá, tam aj sam, samo ako vpalila, oslobozovala tých Slovanov v východu Franskej ríši, tak, tak jeho si zvolili Slovania. Mm-hmm. Ale ako si zvolili, to už nikto nepopisuje. Veš vtedy neboli nejaké tie noviny, televízia, internet, takže vlastne <clears throat> tie zmienky nemáme, že ako si ho zvolili, ale bol volený podľa všetkého predstaviteľmi kmeňov a rodov a takýchto takýmto spôsobom, že z dola. Mm-hmm. Si, si ho zvolili za vedúceho predstaviteľa toho zväzu. A teda hlasovali úplne teda konfederácie bežne. v podstate. A hlasovali teda bežní občania, hej? no, Many hlas? Alebo... Asi nie, tak asi predstaviteľa tých eh, rodov a kmeňov. Tí vodcovia. V tej dobe, hej. Mm-hmm. A tých si zvolili vlastne eh, predstaviteľe vlastne eh, rodín, rodov a tak ďalej. A asi Vtedy to... ešte nebolo tak kniežace zriadenie zavedené, mm-hmm. ešte bolo rodové zriadenie. A to je skade táto informácia? Odkiaľ toto máš? Fredegarová kronika. Ten to popisuje, hej, hej, že ako to fungovalo. Že samo, nie, že samo zvolili. Niederle popisuje uh, akože historik, už nežijúci, No, e, tvoril vlastne na začiatku v prvej polovici 20. storočia, tak popisuje túto kultúru aj tieto snemy Slovanov. A fungovalo to tak, že väčšina hlasov teda prehlasovala. No áno, no, takže museli si zvoliť väčšina, aby to platilo. Uh-huh. To rozhodnutie. No, a no. mal tam právo hovoriť každý k tomu. Hej, to bolo vlastne z, tohto, z týchto snemov, alebo veče, vety, uh-huh. u južných Slovanov ten výraz bol veľmi dlhý, ešte dlho používaný, veče, tak tieto vlastne snemy sa roz, e, vývojovo vznikli z nich dve nasledovnické e, ustanovizne, hej, teda inštitúty. Z, z nich vznikl, vznikli parlamenty, teda z, zase s nimi, kde sa rozpráva tie väčšie, uh-huh. Mhm. a z nich vznikli referendá. Vieš, tým, že s ním už zasadal potom vlastne celoročne, uh-huh. nielen pri príležitosti, ja neviem, pred slnovratom alebo niekedy, ale už zasadal vlastne počas celého roka tak týmto vznikli vlastne e, tieto, tieto rády, národné rady, hej? parlamenty. A ty z týchto, ale z toho prvku, že ten snem sa zišiel pri nejakej príležitosti a rozhodol, tak z toho vzniklo zase referendum. Mm-hmm. Rozumieš, to je druhá hey. ustanovizeň. Tá prvá je, že rozhodujú volení zastupcovia mm-hmm. v, ne, ne, niekde v sneme, teda v Národnej rade v prípade súčasného Slovenska. A druhá, druhá ustanovizeň Eh, správy krajiny, teda demokracie, je, eh, je, ten refer, je to referendum, keď sa zidú občania, ktorí priamo si volia a rozhodujú sa priamo o tom, čo je pre nich dobré. Mm-hmm. Hej, a toto sa volá vlastne, to je úplne jednoduché, toto sa volá vlastne priama demokracia, kým tá druhá, akože parlament je sprostredkovaná. Tam potom v tej sprostredkovanej demokracii sa môže stať, že príde nejaké zaujímavé skupiny, nazvem peňažné, hej, pracovne to niektoré označujú gorily už dneska, a <laughs> tieto majú pre nich cez úplne všetky strany, vieš, takže si tam pradú tie svoje vlastne pradienka mm. a nakoniec tak opradú vlastne tých volených predstaviteľov ľudu, že vlastne oni sa môžu rozhodovať aj v rozpore už opradení tými pavučinami v, v rozpore vlastne s, s, s väčšinou ľudovou mienkou. Hej, teraz nehovorím o tom, akú statiku má mať vežiak panelák, to musia určiť nejakí Odborníci. ľudia, ktorí hej. skutočne že tým sa zaoberajú. Mhm. Um, ale <clears throat> o tom, že ako sa, poviem príklad, bude volať <laughs> krajina, či to bude republika, taká, či vstúpi do nejakého vojenského zväzu alebo nevstúpi, tak o tom by mali rozhodovať občania. To by Švajčiari nikdy nedopustili, aby ich niekto zobral do NATO bez toho, aby sa o tom rozhodli. Keby sa zmarilo jedno referendum na to, čo sa na Slovensku stalo, tak by malo byť potom druhé. Mm. Rozumieš? A ne, neexistovalo by... A teraz nepretiela toho priamého rozhodovania ľudí tvrdia, že na to nesú peniaze na Slovensku, že nie sme Švajčiarsko. Tak moment, ale na to nesú peniaze, aby sme sa rozhodli, že budeme v NATO. Hej? Na to nesú peniaze. A na to, že, že, že republika kupuje v, v nám vôbec nekontrolovateľných e, aspoň čiastkách nejaké zbranie od nejakých pák? Lebo však, viete, že tak stíhačky, radarové zbranie majú Rusy lepšie ako <laughs> Západ, hej? Ty sa môžeš rozhodnúť, od, ho, od koho si kúpiš. Ale vlastne na to, aby, aby Slováci sa rozhodli, že či sú, budú v NATO, alebo či nebudú, na to peniaze nie sú. Mm. A radovo oveľa väčšie čiastky sa vynakladajú bez toho, aby vôbec sa niekto zaoberal tým, že koľko a čo. No keď už robíš tieto porovnania, ono to je tiež taká častá výhrada ľudí, keď hovoria o tom, tak buďme úprimní a keď sme dali 50-percentné kvórum na referendum, tak ho dajme aj na voľby. Na parlamentné voľby, na euro, eurovoľby. Buďme, buďme úprimní a dajme to všade rovnako. A kým sa na voľbách nezíde 50% ľudí, budeme ich považovať za neplatné. Dovtedy tu budeme mať úradnícku vládu, nejak, nejak sa to proste vyrieši, ale kým nebude tak, ako pri referende 50% na účasť, tak budeme voľby do parlamentu, do europarlamentu, do, do vyšších územných celkov považovať za neplatné. Lebo potom nám z toho vychádza taká zvrátenosť, taká zvláštnosť, že terajšie referendum pri účasti 21,41% bolo neplatné, ale ako aj máme na obrázku na Facebooku, eh, pri voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 bola účasť 13,05% a, a tieto voľby boli platné. Tam ani 15% kvórum by vlastne <laughs> nestačilo a jednoducho v Európskom parlamente by vôbec nikto nesedel. No. Takže to sú <laughs> zaujímavé veci, áno. Že to je taká, taká, ja to povedať, taká nejaká neúprimnosť mi v tomto, z tohto sála, a hádam také dobré slovičko na toto, je taký dvojaký meter. Ináč len taká drobnosť ešte k tomuto, že vlastne pre doplnenie, že to kvórum to kvórum e, je dvojité. Jedno je, že koľko, to je také nechutné slovo, ako väčšina <laughs> sú tých slov, keď mi nerozumieš, že to je také nepríjemné, ale uh, je to vlastne hranica alebo nejaká no. množstvo, hej. Uh, to znamená, 50% kvórum je, znamená, že polovica opravnených voličov musí prísť, aby to bolo platné, ale to referendum má ešte druhé kvórum, že koľko je potrebné na rozhodnutie ako poviem príklad, že bežný zákon v parlamente polovičná väčšina a ústavný zákon už musí byť nejaká väčšia väčšina, aj dvojtretinová. Mm. Rozumieš? Takže sú dve kvóra a to je úplne jednoduché. Skratka, tí, ktorí sa zvolia, väčšina musí byť za. Hej? Mm. No, e, poznal si mi CD, čo si zahráme z CD Lada Lada? Vieš čo, s touto témou by, e, keď už tak hovoria Švajčari, a teda ako majú tradíciu, aj my o tom hovoríme, no, áno, súhlasím, no. a je obdivuhodné, ak to Švajčari robia, tak povedzme, že aj my máme nejakú tú tradíciu uh, rád a vlastne shromaždení a snemov. A dajme niečo, čo s tým súvisí. Myslím, že v prvej pesničke z tohto by tam niečo mohlo Návrat byť. Slovenov? No, je tam niečo. No, tak si zahráme a po pesničke sa dostaneme aj k mailom, lebo asi zo tri nám prišli, takže prečítame. Vie to ona, vie to ona o reťazcoch životov. Vie to láska, vie to strach, vie to plamení vodopád, vie to skala hromová, vie to voda medová, vie to vôňa paliny, žalude aj maliny. Návrat slovek. bez obloh. Vietor iba v Bystrine slaví, kde je na vine, že má málo veľkých slov, ale veľa nábevov. Už to vedia dušičky, ohne horia do výšky, pod Prahom a prečítame aj nejaké tie maily, tak prišli, máme tu zo 4. Najskôr od Boženy. Ona vlastne reaguje ešte na tú prvú časť eh, našej relácie, kde sme sa rozprávali o homosexuálne, eh, o homosexuálne orientovaných ľuďoch a píše Prajem pekný podvečer, mám pocit, že si môžem dovoliť sa zapojiť do vašej témy a to z vlastnej životnej skúsenosti. Rozviedla som sa kvôli homosexuálnej orientácii ex-manžela. Odišiel na druhý deň po svadbe a viac sa nevrátil, nebol schopný zvládnuť tú pretvárku. Pred 40 rokmi to bolo veľké tabu a vždy boli títo ľudia veľmi odsudzovaní, preto sa pýtam. Keby sa už vtedy mohli homosexuálne páry sobášiť, verte mi, že by bolo najmenej o 10 nešťastných ľudí menej. Zbabral život mne, sebe, nášmu dieťaťu, našim rodičom. A zásluhou koho? kvôli predsudkom a konzervatívnym názorom určitej skupiny ľudí. Keby si mal možnosť môj ex-partner vybrať, neklesol by k takej pretvárke a pokrytectvu, keď chcel svoju orientáciu zakryť manželstvom. Tak toto napísala Božena a myslím, mhm. že má vo veľa veciach pravdu, čo tam napísala. Presne tak. Ja, no, ja s ňou absolútne také, súhlasím. Také, a... také veci stávajú, no. Tak podstatné je vlastne v akejkoľvek veci zodpovednosť, hej? Hm. Že vlastne každý už je zodpovedný aj za seba, aj za iné veci a treba robiť len to, čo cítime, že je správne. Dobre, ďalší. ne, ne, nepretvarovať sa pohodička, hej, ako preto hovoríme, že áno, vzdať úctu aj tým, ktorí vlastne samozrejme, že cítia tak alebo tak. Hej. hej. Ale Aha. zase, keď chceme vlastne e, podporiť gazdov, nemusíme zrušiť družstva. Hej. Rozumieš? Takže <laughs> že nebyť úplne revolučný a e, nezničiť všetko, čo Takže na zmieru. Chvála, Hej. chvála Božena. Ďakujeme. E, zdravím, chcem len povedať, nemyslím si, že toto referendum bolo o tom, či bude alebo nebude úspešné, ale o tom, ako je národ e, národom a samozrejme to bolo len obyčajné lobovanie elít za peniaze poplatníkov. Pozdravuje Aty. No, neviem. čo, je pripomienka, to nie je otázka. Čo to dodať? To nie je e, otázka. A, dobrý deň, mám otázku, že ako Ale je... len toľko, že to záleží na nás, či je referendum. Vieme, že že e, ja si to predstavujem tak, že vlastne e, národ, ktorý si zvyká, alebo už e, uskutočňuje priamo demokraciu, tak tým, že sa učí rozhodovať o sebe, nielen vo voľbách, ale teda vlastne v rôznych oblastiach, tak môže sa vzdelávať pri tom. Že to môže byť jeden z prínosov a samozrejme úcta je základ teda k tým ostatným, ktorí môžu mať úplne opačný názor a ne, nemyslí si hneď, že keď nie je za mňa, že je proti mne, Hej. Hej? Ale <clears throat> v zásade, eh, v zásade to môže mať aj vzdelávací eh, dôsledok, že sa naučíme rozhodovať, tak si začneme tie, skémy, eh, tie veci postivo skúmať. Žiaľ, čo som skúmal, akože posledné tri týždne som robil na sieti taký prieskum a doslova musel zvládnuť určité veci, ktoré som sa vyhýbal počas pustovničenia v lese všetkými uh-huh. desiatimi a už teraz sa nedalo. Tak zistil som, že naozaj tak kultúra schovárania sa ľudí nie je veľmi vysoká. Nechcem nejak Slovakov akože sadzovať, ale e, je tam oveľa viac názorov ako vedomia. Nesnažia sa poctivo skúmať veci a zušľachťovať sa, ale často sú tam len nepriateľské nadávky a také sadzovania navzájom sa ľudí na rôznych stranách. Mira zaujalo tvoje rozprávanie ohľadom NATO, referenda neúspešného a pýta sa takúto vec, že ako je teda možné, že keď bolo referendum o vstupe do NATO neplatné, ako je možné, že sme tam napriek tomu vstúpili? No, ako, e, v zásade už pred tým referendum sa určitá vlastne spoločensko-politická vlastne pánka rozhodla, že budeme v tým NATO. Takže to referendum ani nebolo myslené, že by sa ľudia až tak strašne mali rozhodnúť. Možno, že, možno, že bolo. Tak je to možné, že tí politici si povedali, ktorí ktorí sú profesionáli, lebo však politik by mal byť každý, lebo to je polizie mesto, hej. O, je každý občan, tak máš právo, už keď nie si nevoľník, ale tí profesionálni vlastne e, občania, teda politici, si povedali, že oni vedia, čo, čo mm. potrebujeme a keďže my sme nezvládli referendovú kultúru ako národ, a môžeme povedať, že áno, tak politi- hlavne politici nezvládli, lebo tí bežní ľudia vyp- mohli vyplniť len také listky, listky, ktoré im politici predložili, vieš, ale, ale celkovo, celkovo aj spolu s tými politikmi sme to nezvládli, hmm. tak jednoducho nikoho nezaujímal postoj väčšiny ľudí, alebo ani sa to nikdy, neviem, že by nejak rozhodne preskúmalo, vieš, inštitúcie na prieskum verejnej mienky sú zase nejaké ústavy, ktoré môžu mať nejaké záujmy, takže ty v podstate by si sa mohol ako národ, ako občan rozhodovať aj inokedy. Hmm. Jednoducho vyriešili to za nás, takisto ako mnoho ďalších vecí. No a začali tým, keď už teda hovoríme o histórii toho, že kedy rozhodovali za nás, toto spomínajú aj mnohí sociológovia, ktorí dnes eh, hľadajú dôvody toho, prečo sa zo Slovenska by vytratil taký ten pocit zodpovednosti a zapájania sa do vecí verejných. Oni hovoria, no preto, lebo boli ľudia odvedení. Už po 89. 9 Prvýkrát, keď sa tvrdilo, príde demokracia, budete si sami rozhodovať, prišla prvá vážna otázka na stôl a ľudia boli vylúčení a to bola otázka rozdelenia Československej republiky. Či teda zotrvať v tom jednom zväzku, alebo sa rozdeliť. A hoci sa v 89. na tribúnach jedna vec tvrdila, že vy si budete rozhodovať v demokracii ľudia a ich hlas a tak, tak hneď po 89. politici uh, nedodržali slovo a rozhodli za ľudí. A, a sociológovia, psychológovia hovorí, že kde si tam sa zasejalo to semienko tej, tej nedôvery, nechuti, ktorá vlastne sa prejavuje dodnes a ako by sa ešte, ešte zvýšila tá nedôvera. No ono, slobodu aj akýkoľvek stav si treba zaslúžiť. To, to platí aj pre osobu, aj pre národ. Hmm. My si musíme zaslúžiť slobodu a musíme si zaslúžiť aj vlastne uh, <clears throat> svoj stav. Nemôže nás uh, politik alebo niekto zvonku udržať v stave, ktorý sme si ešte nezaslúžili. Takže mm. usilovnou prácou na svojej kultúre môžeme dosiahnuť lepší stav. Hej, to, jednoducho, lepší sme si ešte asi nezaslúžili. Juraj sa tiež ešte vracia k prvej časti našej relácie, kde sme tvrdili o tom rodovom citlivovaní a píše, nemôžeme predsa hovoriť chlapcom i dievčatám ono decko, je to úplná blbosť. Naviac, ale práve týmto nastáva akási širšia homosexualizácia budúcej spoločnosti, toto je pre mňa nepripustné a som ochotný sa za normálny klasický pohľad e, na deti ako na chlapcov a dievčatá aj byť. Toto sú veci, ktoré jednoducho nemôžeme tejto globálnej homoloby akceptovať. Taktiež bolo vidieť v tom referendovom centre homosexuálov, aj keď on to inak napísal, akí sú oni agresívni, pretože nevynechali jedinú príležitosť hučať na divákov TA3, ako inak v zmysle bojte sa nás, sme silnejší ako vy, vyhrážali sa nám. Čo na to povedať? Tak napríklad, no ešte uvidíme, Amerika sem šíri vojnu, a ako vieme, po vojne nakoniec dochádza k akémusi resetu spoločnosti a návratu k prírodzenosti, tam sa to aspoň ukáže, tak za 50 rokov, čo je prirodzené, teda či sú života schopní takíto agresívni buzíci a ich spoločnosť. Ďakujem za reláciu, zdravím Juro. A nerad by som bol, keby teda sme nadávali ľuďom, ktorí majú nejaké rovnopohľavné cítenie, to, že niekto, dajme tomu z akékoľvek skupiny, môžu sa nájsť niektorí ľudia, čo sú útoční alebo agresívni, neznamená, že všetci sú takí, hej. To sa týka akékoľvek skupiny aj mm. aj heterosexuálov alebo mm. <laughs> tzv. normálnych ľudí, hej. Takže, <clears throat> takže tak, no. sú, e, Martin z Bratislavy No, ten sa pýta, dáva otázku, že pekný večer želám. Len sa chcem opýtať, či náhodou neviete, či už Žiarislava alebo aj Boris, ako sa oficiálne vysvetľuje, prečo pri referende je potrebných 50% voličov na platnosť a pre voľby žiadna takáto podmienka nie je. Samozrejme je pochopiteľné komu a prečo to takto vyhovuje, ale ako sa to vysvetľuje oficiálne, alebo to ľudí vôbec nenapadne a berú to ako nemený fakt? No vlastne toto si zvolili profesionálni politici, že tu bude 50%. V podstate Ehm, mohlo tom, mohla pritom zohrať určitú úlohu aj tá vec, že keby sa viacej rozhodovali ľudia, tak vlastne by sa o, o toľko menej rozhodovali samotní politici, hej? A keďže to je mhm. ich vlastne hlavné zamestnanie, môžeme povedať, povedať obrazne, tak určité kruhy sa toho nechcú vzdať a nechcú dať časť samozprávy priamo občanom. Jednoducho tam iné vysvetlenie nie je. Je, vieš čo, jedno vysvetlenie je, o ktorým oni argumentujú často. Ano. A síce tým, že ľud rozhoduje akoby tak, ako sa mu to hodí, čo je pre ľud populárne a že tvrdia títo kritici nejakého znižovania kvóra alebo tej hranice, že keby sme túto hranicu zrušili, ľudia na Slovensku by si okamžite odhlasovali vyššiu priemernú mzdu, hoci by na to peniaze v štátnom rozpočte neboli. Keby sme túto hranicu znížili, ľudia by o, tak populisticky odhlasovali, ja neviem, že cigánom zoberieme dávky a, a že takéto veci by sa tu potom diali a snažia sa to akože tak povedať, že politici sú tí zodpovední, ktorí takéto veci nedopustia, ale keby rozhodovali ľudia, tak ľudia by sa akoby boli vedení takými E, ja neviem, púdmi alebo čím a skrátka by e, rozhodovali to, čo tak, čo by im osobne prinášalo, vieš, prospech. A že preto treba takéto kvórum, takúto vysokú hranicu, aby sa takéto veci nemohli diať, aby to bolo nejak ošetrené. No ale tento, toto zdôvodnenie by platilo aj na voľby všeobecne. Však ľudia si môžu zvoliť stranu, ktorá spôsobí presne to isté, čo, čo obvinili teraz ľudí, vieš ktorá, ja neviem, nedá sociálne dávky, alebo si otlasuje no. falošné peniaze, <clears throat> taká strana, vieš. Áno, pokiaľ, vlastne, to, áno, pokiaľ to vlastne- porovnáš vlastne, so stranou, tam... Takže vlastne to, to isté si môžu zvoliť ľudia aj politicky cez parlament, ako priamo, ale nemyslím, že by to tak bolo z jedného dôvodu, že ani keď si pozrieme dejiny, a, uh, tak ani treba, ako keď to skúmali ľudia, čo skúmali vlastne rozhodnutia referenda, politickú kultúru, tak nezistili, že by v tých referendových krajinách E, si odhlasovali niečo také nebezpečné. Hej. Akože toľko asi hovoria preskumy, ktoré sú z rôznych uh, strán. Uh, Takisto si štát môže zvoliť, ja neviem, komunizmus alebo nejakú inú ideológiu, krajinu, cez politické strany. Národ, vieš. Hm. Tak prečo by si to volil v referende, keď si to nechce zvoliť cez politické strany. No, ja som len podal ten argument, prečo teda 50-percentné kvórum, ale, no, argument, áno, ale argument, je... prečo no. sa ne, ne, netýka 50-percentné kvórum aj volieb do Národnej aj. rady, tam som aspoň ja osobne žiaden argument nepočul, No, pretože podľa mňa ani žiaden normálny argument neexistuje. Však je ústavný uh... súd, ktorý určuje, že o, o čom sa vôbec v referende nebavíme. Hej, tam ústavný súd, súd predsa je síto, ktoré m, mm, akékoľvek otázky, ktoré by boli ako nebezpečné alebo e, v zásade bezpredmetné pre referendum, ako nemôže referendum stanoviť, akú nosnosť má mať, ja neviem, koľko tých jednotiek ako tlaku, alebo hej. nejaký pilier v mrakodrape, alebo v nejakej výškovej budove. Hej, to mm. je, mhm. nie je otázka referenda. Hej. Takže to, na to sú zachytné body. Ako. No. Dobre, Milan Strnavy, zdravím vás, skvelá relácia, počúvam vás pravidelne. Mal by som dve otázky na Žiarislava. Poprvé, kto u Slovenov, Slovanov, Slovanov nemal právo voliť. A po druhého zaujíma význam slova spravodlivosť. Že kto nemal právo voliť? Eh, občania mali právo voliť a zajaci, ktorých volajú aj, dá sa povedať, že otroci, tak nemali právo voliť. Hej? U Slovanov je otrok od slova rok, teda pôvodne ako, ako keď dru, každý druhý rok sa je, že obrok, hej, keď raz do roka zaplatíš, tak je úrok, E, takže otrok je odvodené od rok a rok je od rekti, teda povedať, riecť, staroslovanské rekti. Takže vlastne <clears throat> títo zajaci, ktorí boli do času, teda na tú dohodnutú dobu, ktorú popisuje aj vlastne byzantský císar Lev Mudrý VI, e, vedení ako otroci a potom ich prepustili na slobodu, tak títo zajaci vlastne nemali právo voliť, v niektorých krajinách, treba z antike, boli do smrti otroci a potom sa rodili ešte aj ich deti ako otroci. Je, takže vlastne to bol ten rozdiel, vtedy si spoločnosti boli takéto, tak tí, ktorí neboli občania, môžeme povedať, tak nemali právo voliť. Nehovorím, že máme uplatniť staroslovanské právo z 5. storočia teraz, alebo akékoľvek z 5. storočia, lebo tá kultúra sa vyvíja, ale keby sme uplatnili rímske právo, tak by sme sa divili, koľko ľudia by nemali právo voľby. Hej, takže v tej, vtedajšej uznávanej civilizácii, tak tiež by sa jednoducho to nedalo uplatniť dnes. Dnes už je to právo vycibrené, preto hovoríme o nutnosti zušľachťovania tohto, týchto prírodných práv. Dobre, a daj ešte odpoveď na tú otázku e, spravodlivosť, čo to teda znamená. Od slova právo, ako pravda. Spravodlivosť by malo byť také pravdivé riešenie veci. Mm-hmm. Dobre. Správne, hej, doslova správ, správne, spravodlivosť, tak ako to no. má byť správne. Dnes to vyzerá, že všetky maily hneme prečítať, čo sa nestáva bežne. A z toho spravodlivosťou súvisí aj právnik, ako tiež je koreň práv, teda no, priamo. Právo znamená priamo. <clears throat> Posledný mail tu máme od Radovaná, od advokáta. A dal takých pár bodov, že pozdravujem páni, poprvé nalejme si čistého vína, po druhé, toto refer... pijeme čaj. <laughs> <laughs> Víno čisté sa lievalo včera, myslím, toho, stúlim v relácii. Po druhé, toto referendum jednoznačne preukázalo, že tento národ si nevie riadiť svoj osud sám, bohužiaľ. Po tretie, každý mal právo prísť a vyjadriť sa. Po štvrté, to je prejav priamej demokracie, buď som za áno, alebo som za nie. Po piaté, propaganda proti referendu sa im vydarila na 100%. Pozrite sa, ako si teraz robia tlačenku na ďalšie voľby rôznymi stupídnymi návrhmi, jeden horší ako druhý, no žiadny, ktorý umožní voličom o čomkoľvek rozhodnúť. Po šieste, zabudnite na akékoľvek ďalšie referendum, ktoré by tu malo byť. A po siedme, Občania a voliči si zabili jedinú vec, v ktorej mohli rozhodnúť o niečom bez účasti politikov. Takže na toto možno také tvoje záverečné hodnotenie, lebo už naozaj sme v závere a viac toho nestihneme. Bytosti, v tejto krajine to nie je oveľa iné ako <laughs> v iných porovnateľných krajinách. Hej? Ale tým sa nemusíme teraz utežovať. <laughs> Ale navrhuje človek, že by sme si mohli uvedomiť, že ten stav, v ktorom by sme chceli byť, e, závisí jednoznačne od e, nášho vedomia a správania. A to sa týka aj osoby, osobnosti jednej, alebo spoločnosti. Hej. Budeme sa musieť asi <laughs> ešte veľa učiť, aby sme boli v naplnenejšom stave. A treba, keď sa nám zdá niečo nemudré, tak môžeme povedať rovno, že by sa mi to nemudré, nemusíme, nemusíme povedať, bolo to hlúpe, aj keď sa jedno o iného človeka. Mm. Takže aj ten spôsob vyjadrovania s tým súvisí. A um, <clears throat> určite, keď uh, budeme v stave, keď si zaslúžime e, e, lepšie uh, jestvovanie osoby alebo spoločnosti alebo národa, tak to zistíme, že tam sme ale dovtedy neostáva nič iné, len sa zušľachťovať, zase povedať prirodzeným spôsobom a snažiť sa k tomu dopracovať. Je to otázka úsilia a nemôže to byť za chvíľku, ani za 20 rokov sa to nedá vlastne, dá sa povedať, dosiahnuť úplne. Hej. Je to beh na dlhé tráte, takže ne, <laughs> treba hádzať uh, ducha, mm. <laughs> poviem, že flintu, ale ducha dožitá alebo niekde o zem, ale vlastne jednoducho pokračovať a snažiť sa, aby to bolo lepšie. Chvála. K tomu beh na dlhé trate ja už len dodám, to sa tak aj bežne hovorí, na to, aby ste zmenili nejaký vládny režim, potrebujete asi jeden deň, zhodíte vládu proste v nejakom, v nejakom ozbrojenom, neviem, proste, ako sa to povie, ozbrojený puč, no. A potom potrebujete asi pár dní až týždňov na zmenu zákonov, ale potrebujete roky, desiatky rokov na zmenu myslenia ľudí. To je ten problém. O tom sa teraz vlastne bavíme, o tom aj hovoril Žiarislav, že je to beh na dlhé tráte. no a tie, tie postupné zmeny, ktoré sú dozrievaním ducha, sú oveľa trvasnejšie ako nejaké mm. prevraty. Takže tak. No. Takže tak. Ďakujem veľmi pekne, Žiarislav, za účasť v dnešnej relácii. Budeme započuť opäť o týždeň v útorok. Na dnes je to teda všetko a ďakujem aj poslucháčom, ktorí sa naozaj veľmi hojne zapájali do tejto našej debaty. Majte sa pekne do počutia. No, ale držte sa živá. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.